Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի տեղեկատվական կենտրոնում տեղի է ունեցել երկրորդ հանդիպումը լրագրողների հետ։ Արցախի նախագահը կարևորել է մարտական գործողությունների դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի վերականգնումը։ Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրթիռահրետակոծության հետևանքով վիրավորված երկու երեխաների վիճակը կայուն ծանր է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հիմնականում պահպանվել է ապրիլի 5-ի ժամը 12-ին ձեռք բերված գրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ Մոսկվայում ապրիլի 5-ին հանդիպել են երկու պետությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերն ու ձեռք է բերվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ադրբեջանը ոչինչի չի հասել նույնիսկ ռազմավարական առումով։ Տեղեկատվական հոսքերը, թե որոշ բնակավայրեր գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության տակ, նշեն, որ այդ բնակավայրերը Թալիշ, Նորսեի Սուլան գյուղերը գտնվում են ԼՂՀ պաշտպանության բանակի խորքում։ Մարտավարական առումով մի քանի վայրերում, հարավում, հյուսիսում եւ կենտրոնում ավելի թեժ կետերում վերահսկողությունը, նախաձեռնությունը եւ քրակային խոցման հնարավորությունները գտնվում են Պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների հսկողության ներքո, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որ այս ամենն իրականացվել է հայ զինծառայողների, հրամանատարների, կամավորների շնորհիվ։ Երեք երեկոյան Պաշտպանության բանակի տեղեկատվական կենտրոնում տեղի ունեցավ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արստամյանի երկրորդ հանդիպումը լրագրողների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արստամյանը ներկայացրեց այն ուղությունները, որոնց ուղությամբ հրադադարի հաստատման պահից հետո էլ հնչել են կրակոցներ։ Դրանք Մարտոնու, Մատաղիսի եւ Մարտակերտի ուղություններն էին։ Խոսվեց նաեւ կիրառված Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի մասին։ Արձակված հրթիռները մեր ուժերին վնաս չեն հասցրել նշված շրջանից զգտության տեսանկյունից բավականին հեռու տեղակայված էր մարտական մարտակարգի տար սակայն այդ հրթիռները նպատակին չեն հասել ուղղակի պայթել են դրա շրջան չգիտեմ ոնց են իրանք իրանց հաշվարկներն իրականացնել մեր համակարգով կրակել եւ 2 կիլոմետր շեղվել Գնդապետը վստահեցրեց, հայկական կողմը վերականգնել է ռազմական գործողությունից առաջ մինչև ապրիլի 1-ը եղած սահմանագիծը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից հակադրողների անցկացման արդյունքում ստեղծված իր նախկինում եղած իրադրությունը վերականգնել է, կազմավորվել է կրկին բանակի ստորաբաժանումների դիրքերի հենակետերի համակարգ, որպես այդպիսին հենակետ դիրք շրջան ռազմական հաստատողություն հակառակորդի մոտ չկա։ Հայկական կողմը պահպանելու է հրադադարի ռեժիմը միշտ պատրաստ կատարելու Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը։ Մենք պատրաստ ենք ամեն դեպքում կատարել այն, ինչ որ պիտի կատարենք հրամանատարների եւ վերադաս Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը։ Օպերատիվ վարչության պետ գնդապետ Վիկտոր Արուստամյանը ներկայացրեց նաև երկու կողմերի կրած մարդկային ու նյութական կորուստները։ Նրա խոսքով պատերազմի 4 օրերի ընթացքում հայկական կողմն ունեցել է 29 զոհ, 101 վիրավոր։ Հակառակորդի մարդկային կորուստներն անհամեմատ շատ են, եւ որպես ապացույց ներկայացվեց հակառակորդի տարածքում բնակվող երկու բնակիչների հերախոսազրույցը, որտեղ սահմանին ապրող կինը պատմել է, թե ինչպես են մեկ գիշերվա ընթացքում միանգամից 2000 վիրավորի տեղափոխել հիվանդանոց։ Հովհաննոց Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 5-ին անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին։ Բակո Սահակյանը կարևորել է մարտական գործողությունների դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի վերականգնումը, միաժամանակ նշելով, որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակն արդյունավետորեն է իրականացրել մեր երկրի եւ ժողովրդի անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը, ու այսուհետ եւս պատրաստ է կասեցնել հակառակորդի ցանկացած ագրեսիվ ոտնձգություն։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 ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի Վիեննայում կայացած նիստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիկը, ով ներկայացնում էր երեք համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը, ԵԱՀԿ անդամ 57 պետությունների ներկայացուցիչներին տեղեկացրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումների մասին։ Դեսպաններ Օրլիկը եւ Գազփշիկը ողջունել են ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին լուրը եւ կոչ արել կողմերին հարգել հրադադարը։ Ընդգծվել է կայուն հրադադարի հիման վրա քաղաքական գործընթացին վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ ԵԱՀԿ անդամ երկրները համաձայնել են, որ իրադրության լարվածության նմանատիպ աճը խորապես մտահոգիչ է եւ հարկավոր է, որ քտրի խաղաղ կարգավորման գործում ԵԱՀԿ-ն շարունակի խաղալ առանցքային դեր։ Նշվել է, որ բոլոր անդամ պետությունները պետք է աջակցեն Մինսկի խմբին եւ նրա համանախագահներին։ Համանախագահները հայտարարել են, որ առաջիկայում դեսպան Կասպշիկի հետ կայցելեն տարածաշրջան։ Կասպշիկը կայցելի նաև ռազմական գործողությունների դուժած տարածքներ այն պահին, երբ իրավիճակը թույլ կտա։ Նշված է ԵԱՀԿ տարածած հաղորդագրության մեջ։ ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար դեսպան Արման Կիրակոսյանը շնորհակալություն է հայտնել ԵԱՀԿ գերմանական նախագահությանը Մինսկի խմբի հատուկ նիստ հրավիրելու համար եւ երախտագիտություն հայտնել ԵԱՀԿ մասնակից պետություններին, որոնք ցավակցություն են հայտնել ռազմական արճակատման ընթացքում զոհվածների ընտանիքներին։ Արման Կիրակոսյանը համոզմունք է հայտնել, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունները որևէ օգուտ չեն կարող վերել տարածաշրջանի ժողովուրդներին մարտիկներին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոները մամլոասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Մենք ողջունում ենք երկու կողմերի կրակը դադարեցնելու մասին համաձայնությունը, ասել է պետ դեպի ներկայացուցիչը։ Այլևս չասեք, եթե պետք լինի Ղարաբաղը կվերցնենք։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին, երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին հիշեցնելով վերջինիս հողորտանքները, թե եթե պետք լինի Ղարաբաղը կվերցնենք, հաղորդում է Ազադլիկ Ինֆոն։ Բա ինչու չկարողացաք վերցնել, եթե խոսում եք բանակի բարձր պատրաստվածության, անկախ կրոնական էթնիկ տարբերություններից, հասարակության միասնականության, աշխարհի հարևանների, հատկապես Թուրքիայի բարձր մակարդակի աջակցության, հակառակորդի դժվար վիճակում եւ խոճապի մեջ լինելու մասին, ապա ինչու չկարողացաք կատարել ձեր պետք լինին։ Խնդրում եմ այլևս պետք լինի տեսակի արտահայտություններ մի արեք, դա լուրջ չի ընդունվելու, ընդգծել է Քերիմլին։ Հայատյացությունից կուրացած նավթի հոտից արփած Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի հասկանում, որ ուժը տանկերի թվի մեջ չէ։ Այս մասին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված հետախույս գնդացրորդ պայմանագրային զինծառայող Շարքային Սասուն Ֆահրադի Մկրչյանի հուղարկավորության ժամանակ իր խոսքում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետության նախագահացավակցության եւ զորակցության խոսքի ասել հուղարկավորության արարողության ժամանակ նշելով. Մեր սրտերը գոտեպնդվում են մեր հերոսների վարքով, մեզ հաղորդում վճռականություն, հաստատակամություն։ Մենք այսօր դարել ենք մեկ մարդ եւ այդ միասնությունը սնուցելու է մեր ապագա սերնդին։ Մենք ճունենք հզոր հովանավորներ, բայց ունենք աշխարհի արդար մարդկանց համակրանքը։ Մենք ունենք ամեն ինչ, որ เป զի պաշտպանենք մեր տունը, մեր հայրենիքը։ Սասուն ջան, պետք է վստահ լինես, որ մենք շարունակելու ենք քո եւ քո ընկերների սուրբ գործը։ Հանգչիր խաղաղությամբ հայրենիքի զինվոր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտունու պաշտպանական ուղղությամբ ապրիլի 2-ին MM21 կայանքից իրականացված հրթիռահրետակոծության հետևանքով վիրավորված 11-ամյա Գևոր Գրիգորյանի եւ 12-ամյա Վարդան Անդրեասյանի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Այդ մասին տեղեկացրել է Արևիկ մանկական բուժմիաբուրման վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Իրինա Խաչատրյանը, հավելելով, որ չնայած դրան առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում երեխաների առողջական վիճակը կսկսի բարելավել։ Երեխաների ինքնազգացողությունը հիմնականում լավ է ու արդեն կարողանում են խոսել, ուտել։ Արյունահես հոսության հետևանքով նրանց ամբողջական ապակինումը երկար կտևի, սակայն այլևս վիրահատության կարիք չի լինի եւ կիրականացվի վիրակապական բուժում, ասել է Իրինա Խաչատրյանը։ Երեք հայրենյաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության եւ Տիգրան մեծ բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Արցախյան ազատամարտի մասնակից ֆոտոլրագրող Սրապիոն Գևորգյանի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում կազմակերպվել է մոմերով ջահերտ նվիրված այս օրերին Արցախի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված հերոսների հիշատակին։ Երթը կայացել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից մինչև Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, որտեղ երթի մասնակիցները եկեղեցում աղոթք են հղել առաստված։ Սրապիոն Գևորգյանը նշել է, որ երթահարգանքի турքեր ապրիլի 1 մարտի լույս 2-ի գիշերն Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով Արցախի սահմանների պաշտպանության մարտերում նահատակված հայ քաջարի զինվորների ու անմեղ քաղաքացիական զոհերի հիշատակին։ Գերմանիայում էի լսեցի դեպքեր ինչա կատարում, նախապատրաստում ենք ապրիլի 2-ին 3-ին Սողոմոն Թելային 121-ը նշելու, միանգամից առանց վարարելու կապ հաստատեցի հրամանատարի հետ, Խոմաշյան կորյունիտ ասեց կարկուտ է գալիս, դաշտում քախանալող չկա։ Ասի ինչ պիտի անեմ, ասես դու գիտես ինչ պիտի անես, միջոցառմանողները թո միջոցառման են։ Ես միանգամից դրոշը վեկալել եմ, թռել եմ Հայաստան, ու եկել եմ Արցախ, եկել եմ Արցախցու կողքին լինելու, եկել եմ Թալիշեցու կողքին լինելու, եկել եմ դրոշը բարձելու 18 մետրանոց որ նշանակ մազանը 18 թվի անկախությունը, Արարատի գագաթ, Արեմցյան Հայաստանում ամենուր եք ծածանվել է, դա մեր ազատության դրոշն է, որը կրկին անգամ այսօր Արցախում ծածանվեց եւ կծածանվի ամենուրեք մեր ազատության դրոշը։ Եթե ճշնամին խելոք չմնա Բաքվում կծածանվի մեր դրոշը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի ենթակառուցվածքներն աշխատում են առանց որևէ տեխնիկական վթարների։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ էլեկտրակայանի համակարգում այսօրվա դրությամբ վերացված են որոշ հատվածներում արկա տեխնիկական վթարները։ Հանրապետությունում անխափան իրականացվում է նաև գազամատակարարումը, կապի եւ հեռահաղորդակցության համակարգերը նույնպես աշխատում են կայուն ռեժիմով։ Չվացուցակով սահմանված կարգով միջշրջանային եւ միջպետական բոլոր երթուղիները նույնպես իրականացնում են կանոն միլիոնավոր ուղևորափոխադրումներ։ Արցախի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունների շփման գծում տեղի ունեցած մարտերի հետևանքները չեն ազդի ԼՂՀ-յում պետական բյուջեով նախատեսված վճարումների վրա։ Այս մասին ասել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանը։ Քանի որ շատերին է հետաքրքրում այս հարցը, պաշտոնապես տեղեկացնում են, որ ադրբեջանական կողմի սանձազերծած ռազմական գործողությունները եւ դրանց հետևանքները ոչ մի կերպ չեն ազդելու պետական բյուջեով նախատեսված վճարումների, աշխատավարձեր, սոցվճարներ եւ այլն եւ ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցի վրա, այսինքն պետբյուջեից վճարվող աշխատավարձերն ու թոշակները տրվելու են ժամանակին, ինչպես նախորդ ամիսներին նշել է Բեգլարյանը։ Ղարաբաղ տելեկոմը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 2-ից 5-ը ներառյալ ձայնային եւ SMS կապի ծառայությունների համար բոլոր հետվճարային, ֆիքսված անլար, ֆիքսված հեռախոսակապի համար հաշիվները կզրոյացվեն։ Այդ մասին տեղեկացրել են Ղարաբաղ տելեկոմ փակbaşıնի տիրական ընկերության մամլոցարայությունից։ Աղբյուրի հաղորդմամբ կանխավճարային բաժանորդների համար նշված ժամանակահատվածում կատարված վերալիցքավորման գումարները կփոխանցվեն բաժանորդի հաշվեկշռին։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ Ղարաբաղ տելեկոմն անվճար կվերամիացնի բոլոր ձայնային ծառայությունները, որոնք վճարման վերջնաժամկետը խախտելու պատճառով կասեցվել էին մինչև ընթացիկ տարվա ապրիլի 30-ը։ Այժմ եք հայտարարություն։ Վերջին օրերին հակառակորդի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունների ընթացքում, բացի առաջնագծի դիրքերից, ինտենսիվ հրթիռակոծության են ենթարկվել հանրապետության մի շարք խաղաղ բնակավայրեր եւ տարածքներ, ինչը զգալիորեն ավելացրել է ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքների հետ կապված հնարավոր պատահարների հավանականությունը։ Ելնելով վերոնշյալից ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը դիմում է հանրապետության բնակչությանը, կոչանելով ամենուր լինել զգույշ եւ պահպանել անվտանգության կանոնները, ինքնակամ չմտնել հրետակոծության ենթարկված շինություններ կամ կասկածելի այլ տարածքներ, չպայթած ական, զենք զինամթեր կամ որևէ այլ կասկածելի առարկա հանդիպելիս չմոտենալ, ձեռք չտալ, հիշել տեղանքը եւ անհապաղ հայտնել համապատասխան պետական մարմիններին։ ԼՂՀ հարտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն կարող եք դիմել շուրջօրյա գործող հետևյալ հեռախոսահամարներով 047 94 09 11 047 94 39 11 գործում է նաև անվճարբջային հեռախոսակապ 911 112 համարներով եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, որվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։